Pongan danzal, Oh, oh. Pongan danzal, Más danzar. Yeah, yeah, yeah. Más reggae, más danzal La tropa no quiere raspar. DJ mezcla, más danzar. Yo, es normal. El humo bien high. DJ mezcla. con todos mis frenes. Bien moca por si no mandan los retenes. Igual el party, ready los manes, ready las mujeres. Esta noche el ghetto party se enciende. De pronto vi una win la pasa. Me hizo una mirada como de diablita. Y es que en lo más oscuro me la fui a encontrar. Y en la pista le monté una de maldad pura suciería me decía y el oído que se venía cuando bailaba que le encantaba todo lo rico que yo se lo hacía se pegaba no le importaba cuando rapaba me lo paraba ella es la reina del cómo se pone el party. Hay ratas de guiales meneando el punani. En el aire se expande el humo de la mari. Y no vale lo que diga la poli. Parera sensual, cambia el instrumental pa' que bailen la algo de Cafu Bantan o Buyu Bantan, algo de Vice Cartel, también de Popcam, algo de Japanese y de german algo de y algo de Chabajas así que pongan danzal, pongan danzal, pongan fucking danzal, pongan danzal, pongan danzal, pongan fucking danzal, pongan danzal pongan a sal A los tiripirimos ese bikini a que yo vine. Dime si lo siente más. A los tiripirimos ese bikini a que yo vine. Dime si lo siente más. Ponte de espalda, short con falda. De sudo se empaña, abran la champaña. Si tienes ganas, vamos a la cabaña. Se siente lo caliente lo Si quieres raspar, ya yo te enseño. A ti te encanta este flow caribeño. If you wanna dance, baby, yo te enseño. Así que bailemos ta plena, empecemos. Así que bailemos ta plena, empecemos. Eh, el mismo prima One Yeah, indica Edu. edu, esto es fácil, bro. En esta se Guatemala y Honduras. Pero más duro. Dime Dímelo, Quique recording in Family Record. Ey, pongan danzal, pongan danzal, ey.